assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz shuayib alayhissalom madyanliklar sham chegarasidagi meana degan yerga joylashgan arablar edi ular allohga e'tiqod qilmay ko'p ilohlik dinga e'tiqod qiladi o't cho'p dal daraxt o'sgan o'rmonlarga cho'qinadi ular boshqalarga ziyon selib o'zlari foyda oladi savdo setiq ishlarida odil emas edi elishdi ko'p elib elib berishni kam beradi alloh taolo shoyib alayhissalomni ularga elchi qilib evatdi ham uningga mo'jiza bilan yordam qildi madad berdi shoyib alayhissalom madiyanliklarga alloh qila e'tiqod qilish ishda odil bo'lish haqida tashviq qildi ularga boshqalarni bo'zaq qilsa jazolanadiganligini eskartdi hamda ularni allohning qilgan marhamatini ularning qo'li uzuk chog'da allohning ularni beyitganligini namrat bo'lib qolganda allohning ularni boyashat turmushga ega qilganligini agar ular allohning ta'limiga ergashmasa va quloq solmasa allohning g'azibiga qoladiganligini esida mahkam tutish to'g'risida uzluksiz ogohlantirdi madiyanliklar shuayib alayhissalomning so'zlariga dimqida kulib qo'ydi تېخى مەسخىرە قىلىپ زىتىغا تەگدى ular mundoq deyishdi ey shoyib sen bizni o'zing hamisha ibodat qilayotgan va ota bovalarimiz cho'qinib boqmagan ashu narsaga cho'qindirmoqchi bo'layotamsan bo'ldi qo'y از o'z maylimizga qo'yvat biz o'zimizning از yo'limizda mongamiz sen zerak o'shkallang joyida odam azaldan ko'ngil ko'ksin kang san qandoq qilib bizning burunli odatlangan һәм дәвамлаштырып киләваткан кануныбызны әмәлдән калдыра алайсан. Шуайб алейхиссалам бу гәпләргә ачыкланмай, мулайим халда улар белән муназирләште. У уларның яхшы күрдегән нәрсәләрне хөрмәт кылады. Шуның белән биллә ularning o'zining bu samimiy nasihatlariga quloq solib savoblik ish qilish yo'lida mengishni talab qiladi u ular bilan inoq o'tgan chog'larda hamda fursat keldi deb bilib ularga o'zining dalil isbotga ham allohning iltifotiga erishganligini shuning uchun ular bilan bir iqimda ish qilolmaydiganligini o'z mas'uliyatidanmi voz kechmaydiganligini tushundiradi u allohning uningga hidoyatdan bishorat berganligini haqiqatni o'rgatganligini va mehr shafqat qilganligini Шоң bu бешарет bilan haqiqatni армай талмай тәшвік qiladiganligini жақалайды. Әмма оланы қобыл қылышқа әргіз зорламайды. Бәлкі иқтияр қылған алда бәйәт қылышны тәләп қылады. Шуайб алейхиссалам мәдиянліклер арасында өзінің мекрибанлығы білән шөһрәт тепіп, даналығы білән нам чыгарган еді. О кішілерге хидаятны көрсетті. Әмма хақ тәләп қылмайды. О оланың бақыт садаты үшін жан көйдіреді. Kim шында қылса, кішілер оныңға әгішеді ва оны өлге қылады. Şuayib aleyhisselam nefsaniyetçilikten hali idi. İş becirgende mi başka garazda bulmaydı. Onun söz hareketleri kusursuz bolsa mı, lekin özünün kılan nasihatlerden kişilerin bizler işkelliğini ve onunla zıt yol tutuvatkalığını his kılıp duradı. O hasadxo'rlik, noinsoflik, takabburlik va g'azab nafratning vasvasi ularni men bilan bir septa turishni xohlamaydigan holga keltirib qo'ygan bo'lishi kerak deb o'yladi-da, Allohning qudrati bilan ularni ogohlantirdi. Ularga yomonlik qilaverish va gunoh qilishning foydasi yo'qligini Allohga tavba istig'for etib, Allohning jazolashidan qutulish lozimligini tushuntirib turdi. Şuayb alayhissalom ularning chirik e'tiqodini ko'rsatib, mundaq ketaversa jazoga tortiladiganligini tushuntirdi. O nurg'ulg'an dalil isbot va allohning pok aniq bishoratini naql keltirganida madiyanliklar uni zongli qilib ko'ldi hatto tillida ular mundoq deyishdi biz sening maqsadingni tushunmadik sening bu gaplaring bizni ta'sirlantirmaydi va bizning ko'nglimizga yoqmaydi biz sanga yanala bizning tishimizga tegmasligingni tavsiya qilamiz san teging past chakana odam mang ko'zimizda yo'qol bo'lmasa ko'gilgani ko'stimiz ammo shoyib alayhissalom ularning o'ktamliklariga qilchi bosh egmadi soxtaliqqa haqqoniyat bilan taqobil turdi yolg'on yovdoq afsonalarga pokit orqali radiya berdi allohning yor yo'lakda bo'lishi bilan uning shijoati ochdi ro'yi jush urdi u madiyanliklarga o'z qabilasining unchivala kuchli bo'lmasimi lekin ular allohga e'tiqod qilganligi uchun shijoat va kuch quvvat topqanligini aytdi ondin sizlar nima uchun meni haqiqatga ko'ngil bo'lib allohga itoat qilg'ili qo'ymaysizlar u bizning eng yaxshi qarorgoyimizdir dedi madiyanliklarning tahdidi uning kuchini ojizlashtirolmadi yoki uning irodasini tavirtanmadi u madiyanliklar xohlagancha ziyonkashlik qilsimi va uni haqoratlasimi butun vujudi bilan o'z tashabbuslarini tashviq qilaveradiganligini maqsadiga yetmagicha to'xtamaydiganligini bildirdi u allohning g'alba qiladiganligiga ishonadiganligini allohga agishishni shart deb biladiganligini aytdi madiyanliklarning qilayotgan ishlari allohga oydin edi alloh taolo hammani bilguchidir shoyib alayhissalomning uzoqqacha zerikmay allohga bayat qilishni tashviq qilishi orqasida ba'zi kishilar oxiri uning so'zlariga quloq solib uyg'ondi oxirida uningga ishondi bu qabilaning boshlig'i shuayib alayhissalomning ta'sirining yanama kengayib ketishidan va u tashviq qilgan dinning tarqalib o'zlarining ta'siri kuchiga xavf yetishidan qo'rqdi shu vajidan bu qabilaning boshliqlari shuayib alayhissalomga shuningdek uning yoranlariga tahdid silib agar sizlar aslidagi mazibonlarga qaytib kelmasanglar sizlarni qo'g'lab chiqaramiz deyishdi shuayb alayhissalom bu qabil boshliqlarga manga agashgan yoranlarning e'tiqodi ularning qalbida yildiz tortgan ularning irodasi polatdek mustahkam ularga majburlik qilinmasala ular allohga osiylik qilmaydi ular alloh taolo tarafidan qutuldirib ilindi ular qaytadan gunoh qilishni xohlamaydi ular vabo tarqalib ketgan joydan allohning yardim bilan qichib qutulgan turug'liq yana qandoqmi g'opillikning do'ziqiga sakirsin dedi shuayb alayhissalom qolgan odamlarni hidoyatga boshlashdan umid uzdi Fakit ularning Allohga ishonmaslikda tarsalik darajasiga berib yetganligini isbotlagan edi. Shunga Shoaib alayhissalom ularga jazo berish to'g'risida Allohdan yordam talab qildi va Allohdan ularga tegishli adabini berishni o'tindi. Haqiqatdan cheknigan bu kishilar or numusni bilmadi. ular bu dunyoga keldi yana peshonasiga putilguni bo'yicha bu dunyodan ketdi u odamlar iymon keltirganlarning orasiga kelib ba'zilarni ojiz bo'zak deb qarab ularga popoz qilib mundoq deyishdi agar boshqalarga odil muomala qiladigansizlar gumron bo'lasizlar boshqalarning manfaatiga ziyon silib o'z manfaatinglarni ko'zlamaydigansizlar qilgan ishlaringlar bekor bo'lib ketadi Шуайб alayhissalom самими olijanob kishi киши lekin ular uningga yana bir qitim tuhmat chaplab haloyiqni qutratdi va uni osmondan tosh yog'dirib bizni azoblagan edi dedi деди. taolo shuayibning talabini qabul ko'rib uning duolarini ijobat qildi alloh taolo o'tda qiziq havo bilan madiyanliklarni azobladi sagugidek soymo panolang'udek laqmi yoki uymi yo'q эди. Шоң ола тарап тәрәпке қашты. Lekin har qancha qilgan bilanmi yanala Allohning jazosidan qochib qutulanmaydi. Ular biror parcha bulutni ko'rsa, uning ostiga to'plashib olib, uni issiqdan va quyoshning qizziq taptidan saqlanishdagi panoh joy qilmoqchi bo'lishadi. Bu gumrohlar bulut ostiga to'plashib bo'lgandan keyin bir от o't тарап taraf-tarafga chachirab, osmondan guldirilgan ovoz anglandida, дәссәп turgan yer tavrab ketdi ondin ko'zni yumib ашқыча, ularning жені тенеден juda болып әммісі өлді. Шуайып әлейхиссалам bu қабілінің oqibatini ko'rgandan keyin qattiq qayg'u әсірет chekkan алды. bu yerdan ketgan болсы мұ, lekin ularning Allohga ishonmay, uning tashabbuslarini masxir qilganligini, iymon keltirganlarni dimaqida kulib, zangliq qilganligini va uning samimiy nasihatlariga quloq solmay, oxiri mushundoq kulpatlik taqdirga duch kelganligini o'ylab ko'ngli bir oz aromiga tushgandek bo'ldi u mundoq dedi ey qavmim sizlarga man albatta parvardigorimning farmonini yetkazdim va nasihat qildim man qandoq mukofir qavmga qayg'uray dedi sura arob 93 oyat diqqat berganinglarga rahmat